sva biblijska objava predstavlja poziv na dobrodošlicu Božjoj prisutnosti, na prihvaćanje Božje, Božje prisutnosti u našem životu. I za nas koji se pripremamo za slavlje Božića, kakva bi korist bila od sjećanja samo na dolazak Isusa Krista u tijelu prije 2000 godina ako ne bismo dočekali njegovu prisutnost u našim životima danas? Kao što je mistik iz 17. stoljeća Angelu Silesius rekao, ako bi se Krist tisuću puta rodio u Betlehemu, kad se ne bi rodio u vama, uzalud bi se rodio.